Azken afarian ikaslekaz alkartuta, Pasko afaria barristatuz ogiar dauetan, Bere gorputzolak emotenen deusko zanen jauna, Izan bedi zuhekin. Eta zure betu